Ongi torria, hortu ondo irratiaren amairugarren irratzaiora! Polbora utzaina dario krimeako asuntuari. Estatu batuek eta Europak atxaparrak jarri dabiez Ukranianga. Da klaro, krimeako jenteari ez dotxak grazen dirik egin. Horretako Super Rusia eman etorri da laguntza. Erreferendumen emandako Rusiaren aldeko emaitza salantzabakoa onartuko aldu munduko beste egeak, Esan lehike errek, errekurtso ugari dun lekuetako biztanleek ez dutela inoiz bakerik izango. Gaza, petrolea, mineralak eta bar, maldizio bihurtu dira munduko hainbat lekuetako biztanleen txako. Entzule maiteok, etorkizun baketsu baten mezerean bizi zaitezte basamortu antzu batean. Gorkoan, etxeraten den izenean, datorren gazte bat elkerrizketatuko dugu. Interekonomia saio bat ere izango dugu, Aztero bezala saria, maitakorra, agenda eta nola ez, radio rebelde. Adi eta irauli zure kontzientzia. Beste dana, honen ondorioa izango da. Eta todo esto en riguroso directo, como no puede ser. Convencido de su Johnny solo es un cretino que maneja un bombardero. Johnny es un bastardo. Johnny jag är stålmasslare. Att jag är stål Elkarrizketa! Gorkoan, urtu hondo iratian, etxeraten izenean, dagogu ekarrizketa bat, Zaber Biaurri, kaixo Zaber. Opa, Bueno, eta gutxi gara, zertara esatoz iratina, zer gure zu zan edo, saldu edo? Bueno, ba, ni ondo esan moduan, eh, izenean nator, eh, etxerat elkartea jakingo zuen bezala da, eh, preso eta ieslari politikoen zenide eta lagunez osatutako elkarte bat, bere dena, pues, euren, euren eskubideak, e, eh, alik eta modu integronean edo alik eta modu osoenean e, defendatzea, ez? Ordue, bueno, balin apurtxu bet horren inguruan hitz egitera, eta pues, azken aldi hontan e, eh, darabil guzen edo, bueno, egin nahi dugu zen dinamiken inguruan berri ematera eta apurtxu bet hitz egitera. Eta, bueno, esateko e, asmoa zen e, bazelan etxera, azkenengo urte, urte terdi honetan, e, egin zan indala urte terdi bat edo, kongresu bat etxeratena ez? Eta hor, ikusi izan apurtxu bat, zelan etxerat, e, bazen, zelan etxerat, bazen, e, elkarte bat, non jendeak zuzenean identifikatzen zuen pues, penarekin edo tristeziarekin edo haize gizakoak e, eh, direla presoen zenideak eta pre, e, be, euren zenideak eki esela ez daki nongo kartzelan ez daki zenbat kilometrotara ez eta orduan beti ikusi izan da e, biktima bat ez biktima ez biktima bat baina bai igual e, zelago pobreak eta bai ziur gatazka edo euskal gatazka politiko deitzen diogun honen barruan, eragile zentzu baten pasibo, pasibo bezala, ez? Bai. Orduan, egin zen erfarketa hori eta pues, momentu horretatik aurrera, bilatu izan dena da etxera telkartea, lortzea izatea, gizartean eta kalean mm. dagoen Galdera bat deko, bai. eragile aktibo bat. Bai. Hori ikusten da kanpotiko, bai, e, eh, izin leike barruan dagoena, bai, e, hori sentitzea, ez? sin ezin da zeu zer ikusten dana kanpotik o algo que sea o sea que se ha dado a ver también. Bai, bai, bai. Osea, no da nire galdera, zen ni gurotxu moduen, Eh, ni se moduen, de zenidea laguna naz, eta, vamos, eh, ni na sentido inoz pasivo en toda esta movida. De hecho, un daño colateral muy activo, ¿no? o sea es Osea, azkenean, dinon nire ikuspuntua, eh? Horregatik dinotxut azkenean igual ikusten dana kanpotik bebai galdera da, mm, Eta nik hori bai sentidu dut, joa zen bizita askotan bebai, ez? E, humore bat duan jente asko, eta... Da, de hecho, ikusiko zen du bizita tan bai. ez? Hai peñak edoa, bai. niko posik, eta doa peña oso... emoten deu tragedia bat dala bizitan joatea, eh? Orduan, nire galdera da, zer da, zeuset kanpokoa bakarrik o barrutik behar mondan. Hombre, niri toke jaten agaitin nik izan sortea, eta ni barruan egon nahi zenean, nire bizitak izan dira beti nahiko nahiko dinamikoak eta nahiko indargarriak, ez? Eta jendea torgea indar askorekin. Baina nik uste dut zugaraltzen duzuna dela pixka bat, urakan bat, ez? Jendeak beraiei bigiratzen ditu zelan borrokalariak eurek, ez balire izango bezala baizik eta borrokalariak izango liratezke euren zenideak, ta orduan, igual, jendearen ikuspegi hori egotea gaitik eurek ere ikuspegi hori momenturen baten igual sinistera heltzen dira. Non nik uste dut, eurek direla ere, pues borrokalari utzak, azken finean preso batentzat, sentitzea zelan kanpotik heltzen den norbait eta kristalaren beste aldetik gabiltzatze barre bat botatzea edo hori ez dauka ez dauka bueltarik, baina esan nahi dut, etxerat elkartea osea, etxerat elkartearen barruan etxerat elkartea den enean nik uste dut bai emon askoz gehiago eta badagoela potentzial askoz gehiago, senideek benetan gogoak dituztelako guztia emateko ibilbide honetan emon dela. askoz gehiago orain arte emoten emon izan dena emoten dena baina Eta, bueno, akitzaren batzuk eh, azalduko ez? Bai, eh? bai, bueno, pues, sorry, esan dizudanaren arabera, orain arte, pues, etxerat, mugatu izan da beti, edo, bueno, ikusten zitzaio, noiz behin egiten zuen, ekitaldiren bat edo horrela, Eta gero, pues, herrietan, astero antolatzen diren presoen eskubidean aldego kontzentretan, gehi udan ondartza, ondartzetan egiten zen dinamiketan, ez? Orduan, bueno, ba, pasain urtean ja, etxerate planteatu zuen, eta aurrera eraman zuen, modu arrakastatxu batean gainean, gainera, eh, lasterbidean lasterketa, izan zen kros moduko bat e, egin zen oi hartzunen, eta milaka izan ziren parte hartu zuten lagunak, eta bueno, goi hartzunera gerturatu zirenak, pues egun polit bat pasatzera, ez? Ba bai, lasterketa, geigero baskaria, erromeria bat, eta guzti hori. Aurten lasterketa bera hori, errepikatu egingo da maiatzaren amazortzean, baina aurten izango da bizkaian, larra betzun, eta e, honetaz aparte, e, azkenengo udaberri honetan etxerat egingo du ekimen nahiko berezi bat, izango dela Euskal Herri Maiako pilota txapelketa bat, ez? Da, nolako izango da txapelketa hau, edo nola, nola apuntatu da, edo... Bueno, ba, pilota txapelketa honen berizitasuna izango da, e, asmoa da, ekainaren hogeita bederatzean, e, antolatzea, e, lortzea, Ego Euskal Herriko lagorri aldetan. Eta ipar Euskal Herrian, herrialde bat bezala hartuta, e, bost e, zonalde horietan, zonalde bakoitzan frontoi bat betetzea presoe, presoen eh, aldeko pilota eh, jaialdi batean, ez? Orduan, e, hori baino lehen beroketa bezala baina ere garrantzi askorekin e, antolatuko da pilota txapelketa, antolatuko dira pilota txapelketak eskualdeka. Eta, gauri ben ere pilota txapelketa hori antolatuko da apirilaren amabian aldakon. Amaterren txat. Bai, bai, dagoen baldintza jolasteko da e, apuntatzen den jendea ezin dela federatua egon. Osea, asmoa da izatea pilota txapelketa bat herrikoia. Eta dagoen baldintza da hori, federatua ez egotea, eta gero, 14 urtetatik aurrera, frontoi batera sartu, eta korbe eh, mugitu pizka bat, eta pelotari bi hostiazo, emona, dizkio, emona, eta nahi dizkion, edo zeinek, mhm. pues ja, bikote bat topa dezala, eta eta apunta daitela. Gainera betu gor ofertatxo batzu nahiko txukunak. Zerferta, eh? Bai, bai, bai. Bueno, ba, egingo da, esan dodan bezala, egingo da galdakoko, egingo da galdako, ne? Eh? Sartuko dire iru frontoi, eta... Eta, pues, egingo da, eliminatoria bezalako bat frontoi eta gero jolastuko dira finalak, behar, norduan. Inskripzioa bakarrik, pertsona gagoitzeko bost euro dira, Eta gero salduko dira kamisetak amar eurotan eta baskaria amar eurotan. Baina, Inskripzioagi kamizeta, edo gi baskari hartzen baduzu, amairu euro. Eta inskripzioagi kamizeta agi baskari hartzen baduzu, amazortzi euro. Nik uste oferta nahiko... Nahiko txukuna. Iru frontoia izan duzu, baser da, bekeakoa... Iru frontoi, ez, izango dira, esaldeko bi frontoiak eta... Ah. Ah, bekeakoa igual... Ez que bekeakoa igual... Eh, bai, eh, eh, Bekeakoa izango litzateke amateur, baina junior. <laughs> Amateur, senior, esan bar beste frontoietan. Junior da zer da, edadea edo zer dakizu edo? Amalotik aurrera, ah. ez, Junior da adik. Ah, vale, eta baina eh, gaiak eh, nolakoa dagoen preso negoera, gara etxera den ikuspuntutik edo? Esperantzari dago edo nola ikusten da... Agian igual, zure ikuspuntutik igual... Eh. Zure zure zure ikuspuntutik, zure gazu pertsonal, eta ikuspuntutik, eze, Bueno... eh, igual etxeraten iritzia edo etzeraten ustea edo bere orain hartu duen printzipiotako bat da ez del ez esperantzaren sai egon behar, ez? Agian heldu dela momentua gu benetan parte hartzeko honetan eta lortzeko gizartean benetan bultzada bat ematea espetxetako hormak behin, eh, behin betiko botatzeko bai e, gure preso politikoentzat eta bai preso guztientzat uste dugulako espetxea gaur egun ez dutela esertarako balio, bintzat formatu honetan ez dira baliagarriak inundik inora. Eta, bueno, osa preso negoera eta garbi ikusten da, estatuaren jarrera zein den, guztizik mobilista dela, hor ditugu pues presoak urte baten amabila bete baino gutxiagotan hiru preso politiko hil dira, bi bat eh, estatu espainolean, beste bat estatu frantsesan eta beste bat Euskal Herrian beretxean baina igualdintza presoetan bizi zen Angel Figueroa. Eta egoera presoena oso kaskarri izaten jarraitzen du egia esan. Egoera kalean, pues bueno, hor ikusten da urtero urtero adibidez inflexio puntu bezala hartu den e, urtarrileko bilboko manifa, zelan urtero urtero pizkanaka pizkanaka goazen e, zenbaki hori zenbaki hori gotzen. Eta kontutan hartuta Euskal Herrian 3 milioi biztanle garela, hostia, 135.000 pertsona ateratzea galera ez da zifra txiki bat. Bueno, eta azkenengo ze ez dakit, eh, agian eh, bota dezakezu hori gazte batek edo pertsona batek e, zer egin dezake, ez? E, ba, eskubidea urraketa hauek e, edo nola e, kontra borroka egiteko edo zelako bai. Bueno, pues badaude soriones, edo soritzar, bueno, soritzarres porque kolektibo batzuk ditzen dira presoen egoera existitzen delako. Baina soriones kolektibo hoiek existitzen dira presoen eskubideak eh, bermatzen saiatzen direnak. Orduan pues egokien izango litzateke kolektibo horiek antolatzen dituzten ekimenetan parte hartzea eta egokia oraindik, egokiago oraindik kolektibo hoietan parte hartzea eta benetan barrutik saiatzea e, presoen egoera egoera genditzen, baina bueno, gero bestalde nik uste dut momentu honetan importanteena eta oso importantea da sentsibilizazio momentu bat benetan lortzeko jendeak gultzada bat ematea. Borroka oneri ez, orduan eh, bizitzako edo zein esparrutan, kalean, lanean, eh, eskoletan, Unibertsitatetan eta bar, Eh, presente okin edo taberna baten baldin manago pues hor nago egiten eta pues igual momenturen baten iritzi eman pues bueno niri iruditzen zait lotxagarria gaur egun euskal preso politikoak egon bar izatea baldintza hoetan etxetik 100 kilometrotara eta Vale. Ez dakit, niretzat adibidez ez da bidezkoa, pues herri honetan ditugun kasuak. Mm. Pues, eh, baditugu lau gazte parkatu preso daudenak, kale borroka ekintzen gaitik eta badaude amarnaka urtetara zigortuak, baditugu presoak non e, ume txikiak eta horren umeak egin barituzte autobuseko berrogei orduko bidaiak e, berrogei minutuko bat izateko. Eta bueno, pues importantena hori, eta pues hemendik deia luzatu galdago gazte guztiei, gazte, eta ez, eta ezain gazte guztiei, apirilaren amabian, e, parte hartzeko pilota txapelketa horretan, Eta bueno, hor egongo da etxerat elkartea, eure kantolatuko duten zerbait izango da, etxerat elkartea kantolatzen duen zerbait izango da, presoen zenidea guenetan aktibo egongo dira hori antolatzeko. Eta hor, jendearen gizarteari erakusteko, In, inoiz baina indar gehiagorekin daudela eta pres daudela borroka honetan aurreko eh, abanguardia izatera eta bueno, pues badakizue, eh serrendak egongo dira herrikoan eta gaztetxean apuntatzeko eta nahi duena, pues Aurrera guri eta aurrera. Ba, hori, vale, ba, eskerrik asko. Agenda saltu dugu eh, eta go gara komentatzen astetan zehar. Ba, bueno, ba, eskerrik asko zu denbora gaitik. Zu egitza ematen dugu. Amaru de Gartzelan daramatzazu. Amaru de Gartzelan Neta ti pasa amarrute gartzelan Bakardade azagutu duzu, amarrute gartzelan Herria bihotzean daukazu, amarrute gartzelan Noiz bizi behar duzu, noiz bizi behar duzu Noiz bizi behar duzu, noiz bizi behar duzu Amarrute gartzelan Legia zure aurka daukazu, amar gartzela Eskatasuna lapurtu dizu, amar urte gartzela Herriak maitatzen zaitu, amar gartzela Gurekin noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu Noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu Noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu Noiz egon behar duzu, noiz egon behar duzu. no i sekund med hjertesukk. Martxoaren amala hautik hogeita bira, gazte asambladak aste politikoa antolatu du. Itxaldiak, mai ingurua eta inguruko herriko gazte asambladen topaketa, beste batzuen artean. Etorri, pentsatu eta astindu kontzientziak. Beste guztia, honen ondorioz etorriko delako, nahi eta nahi ez. último acontecimiento que ha habido en esta, esta casa, Ocupa o Gasteche, que le ha dado esta gente. Que bueno, que te hemos traído, como no ha venido el Pablo Iglesias, que hemos traído otro de estos pelo largo y de estos. Y bueno, le tenemos aquí para que exponga un poco de qué trataba esto de las de político o esta cosa que habéis hecho. Cuéntanos. En Ecozábalo. Bueno. No, ni una torre, una ...de payaso, ni tan... Zeran, egon dan azte buru honetan, ba, zida, azte politikoa, hortu ondo gaztetxean, galdakon. Eta, bueno, honek pentsetan deu, ba, esteko gule ideari bez, baina, ba, elkarrizketa majoa egon zan, zapatu goizean, autofestioan, ganean, buru jabetasun alimentarioan ganean, eta, ba, inguruko e, proiektu ezberdinen ganeko elkarrizketa, eta, bueno, nola darogon gure martxa, gure borrokak, bakoitzak bere herrien, Eta bueno, niko elkarrizketa polite urten zan, Baskari edo egon zan, kontzertu betxukin gendu zen, eta bueno, ondorioak ondorioak ez gendu natera ondorio askorik, zer den autogestio eta baina bai jorratu gendu zela bide politek, eta bueno, ipini dugu sarri arri betxuko inarri moduen, etorkizunera begire, ba, gure borrokan nora joan behar diren, non geltitu aldiren, norarteko perspectivas de usan. A ver, ya has tenido tu minuto. A ver, déjame. es que. Calla, calla, Qué Silly. Que chiste es un minuto, ¿verdad? No, luego, espera, luego hablas, que yo no te he interrumpido. De gato, como que. Yo quiero hacerlo primero una reflexión. Eh, con esta gente, esta muchedumbre eh, barra parásito, eh, sinceramente <laughs> es que no es más que una tribu urbana. Esa ¿eh? peña no es más que una tribu urbana que, que irá a la peña, le diga lo que diga. ¿eh? Que bueno, que, que, se viste por decir algo, pues, pues, pues eso, pues todos igual, con la ropa de la semana pasada, porque es que ni se la cambian, ¿eh? ¿eh? Para que huela más, cuanto más huela, pues más líder, parece ser que son estos, y hacen suyo, pues, eh, pues estas siglas y, y fanzines, de la pre, más sanguinaria, de stalinista, esta, Y de que, que, bueno, que, no tienen ni idea de, de, de, que, idea de, estáis pregonando, a ver, ¿qué estáis pregonando? Muy bien, que autogestión gane a Merveta. Eta, norazeko muga eta kozan autogestioak zer gure duen izan itxorrek, eta zelan gure dugu zen jorratu. Ja, autogestioak, de moderna sociedad del bienestar. Ez, ez, ez, ez, ez. Horre gon zan, horre gon zan, hori zin zen ez bat, eta bueno, hor, hor, Eh, ondo egongo zan zu etorri bazinen zapatu horretan goizean, ba, zure ideiak emoten, ze horren ganean egon ginen dano berbaiten autogestioaz esan guretzat. Ba, esan geuse bakarra da, hemen proposatu zala autogestioa sisteman tik urtetako bide bat moduan, sistema honetatik at, eta o, sistema honek ipinten dituen legeetatik eta normetatik at, e, funtzionatzeko modu bat moduan, edo abia puntu bat moduan, eta norberak ipinten la zela mugak autogestiño horreri, ez? Hemen ikusi izan, bakoitzan proiektuak oso martxa ezberdinetan dauzela, eta norbera ba, bakoitzan proiektuan muga edo ezberdin baina bai itxi izan argi, e, mugak norberak ipinten dauzela, eta autogestio hitzak bai izan leitekela sistema paralelo baten Eh, modua edo edo sistema edo ezakit horrela deitu edo edo aukera emon aldala eh, sistema honetan ah, eh, paralelo biziteko, ez? Osea, Sabe. Eh, <laughs> Total. No, eh, no, olako... el sistema no déjame terminar. Y sí le que guay, sí le que Total. Esa culeda no ondorio bakarra da. Eh, benetan gure badogu sistema honetatik kanpo bizitea doge, sistema honetatik kanpo geuse geitea posible dala eta badauela jentea eh badauela bide horretan lan eiten, eta gura dauena, ez da, oza, gura dauena, bide honik jorratu, eta ez, olako memeloak az, ba, elkaz bizitzan, edo olako memeloak sortu da horien sistema baten bizitea, ez? Ze, honik sortzean da hori esan normak eta arregla, ba, badakigu zer dekogun los que no somos políticamente correctos, ¿no? Si fuera por esto, estamos todos en la cárcel. Eta kartzean egon behar direnak eurek dire, ez? Zeure dire benetako terrorista. A ver, Eh, o sea, queréis, eh, no queréis el sistema establecido, eh, no queréis policía, tampoco, ¿eh? Y luego apeláis a la ley, ¿eh? Cuando os interesa, claro, ¿eh? o sea, se puede que estáis a, los platos y a los postres, ¿eh? Y esto es lo que ¿Cómo podéis crear un sistema, ¿eh? Que os da de comer, ¿eh? Y os da de beber, ¿Verdad? Porque seguro que me viste bastante ese día, ¿eh? No, no. Mira, al final yo creo que estamos. Vamos a converger en un punto. Es que los dos queremos un Estado que no es Estado, porque estas democracias están claro que no sirven más, para generar este tipo de, juventudes. Los dos queremos un Estado, los dos queremos un Estado autoritario, dirigido por, por, por, por estalinistas como vosotros, ¿eh? y nosotros queremos un Estado autoritario, pero con otros principios y valores basados en la fe. Ni que no te sane, ¿sabes? Es salinismo. Como Dios manda. Le lo tío, re. Bueno, ikusten dugunez ez garela ados ipiniko inoz bez, nahi bakarri guroten deia jenteari, ba, borrokatzeko, eta bueno, autogestioa posible dala, eta bala, ba, ba dala bide bat, ba, ba seuse ezberdin egiteko, eta, eta bueno. El Paolín. El Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Qué pasa? ¿Me van a recibir a mí así? ¿Cómo están ustedes? 你又弄啥呢？ Ze bariko ze, ez da beso la. Nola nabaritzen da, ez duzula, hortu ondo irratia entzuten. Uh Eta orain, agenda! Martxoako gehi eguena, bostetan nekane juradoren itzaldia, konstrukzion de nuevas relaciones económicas, desde y para una comunidad insumisa al capitalismo. Eta gero saspiretan, Juancho Estebaraz, Autonomía y autogestión, un recorrido histórico por los movimientos en Euskal Herria. Gero mantzoak gogeita bat barikua, askapenaren itxaldea, zirese gobiaren eskuti. Sahara herrialde okupatuen itxaldea. Abesta alde batetik, gogoraztea, ortu omerratiko guzti guztioi, zapatuan, ego uriben martxa bat atratuko dela, libre epaiketa politikorik ez elopean, eta arrigorriak amaituko da herri baskari batekin. E, egun berean, e, zapatu arrastien, galaoko gaztetxan, inizitu musika elkarteak antolatua, e, abesten ikasteko taier bat antolatuko dut. Domekero moduan, arrastiko bostetan, maiatzen niruan ospatuko den gazteguna prestatzeko asamblada gongo da, eta zazpiretan gazte asamblada. Eta maitzeko, ba, bueno, aurrik usten dugu edo, e, apirilaren hogeita zeian, e, igorreko gaztetxak artean zabalduko dizkiola Euskal Herri eta mundu osoa. Gazte eguna! Galdakago gazte eguna, maiatzak iru. Bertan, umen jolasak, txapelketak, baina txapelketa, elektrotxaranga eta kontzertuak izango dituzu. Animatu eta paella hartu. Ladies and gentlemen, azteko retraka sari nagusiaren irabazlea... Guardia Sibilla, eta batez be, Tejero Aita Semei, pasadan ogeta, e, eh, otxaiaren ogeta iruan, gol, estatu kolpea ospatu zutelako paella handi batekin. Juta semeakonik, ez dira bertan hilko eta Jorge Díaz Ferran barne ministroari ere hilabete bat geroago konturatu zelako hau guzti hau pasatu zela. Hau ez da enteratzen ezertaz bez. Puta seme guzti honek hil daitezela ja! Mendo dut nahi, ketabat eta zabalga jokatuta. de poder. Miles de oyentes esperan cada semana sus denuncias. Es un mito político. Aquí Radio Rebelde, desde las cuevas de su Superregor, espíritu libre de Euskal Herria, desde la alchoa de nuestra diosa Mari, queremos hacer un llamamiento, el más importante de los que hemos hecho hasta ahora porque si de verdad queremos cambiar algo y renombrar los principios de bienestar y convivencia, hemos de reciclar nuestras conciencias, hemos de montarnos en las escobas de nuestras sorguiñas y recobrar el espíritu de la alcartasuna, de las curanderas y de las matronas que cuidaban de sus vecinos para escapar de la miserable suerte. El pueblo tiene tres caminos, dos imaginarios y uno real. Los dos primeros, los imaginarios, son la taberna y la iglesia. El tercero, el real, es la revolución social. South Africa Wenuyabaleka Kule sun. elektroniko edukina erabilpen librekoa da, irratia eskea garen einean.